anupamaneka tekan ngisor kepiye karepmu? Wis tekan ngisor. Gatut kaca setejo, lemedhen sadirana jemek nggonku. Eh, Rondondene, kowe ya lucu ngesuk-suk. Eyang kena blethokan kalau. Diajeng? Kados pundi ta Mas Nado? Kewan apa iku? Ingkang pundi to? Enggak remet. Oh, menika tengu ngono nggih. <laughs> Teng kok ketok. Eh, menak prabang? Waduh. Duh, iki apa sete jatelan? Kok iya awas-awasin lho? Awas-awasin terotong. Eh, Gim sorry ya. Ngerada kok ndingki Ayo. Oh, meniko kintel meniko. Panganan gadot-gadot. Dimas gadot koco. Opo kakang setijo. Peperangane antarane kowe karaku kowe wis trima apa ora? Pumpung iki durung padha lungane. Ya wis aku trimo Kakang Stijo kowe piye? Hm? Nek pancen kowe trimo, aku ya trimo senajan aku ora entuk kikis tunggorono ya ora sok tuku. <laughs> Jeneng kita wis wawuh dhewe ya. Inggih, Yang. Ya? Inggih. Aku arep bali karo bojoku neng kayangan. Kowe melu wa? <laughs> Menapa mboten ganggu, Yang, mengki? Rahain jenen aku. <laughs> Munjuk atur wonten ngersanipun bunrot. Oh, bunrot. bunrot. Neroto? Oh, lah kok dicangkem. Eh wangsul ana neratwet. Sampun kepareng Kampas Senada, kula mangsuli titah panjenengan. Ento sedelet wae. Yen menika nalika kula dereng pinanggih kalian Eyang Rodo menika mboten ngaten menika kok padharanipun. Lho, sampun menika kok ragi mendil. Heeh, kuwargen. <laughs> opo ket mbiyen ya kaya ngene iki. Yen rumiyin jamunipun kadal. Bangun jamun iki. Delet tengkas bojoku tiru-tiru. <laughs> Iya, kae ilmu kok. Kowe nderek. Oh iya keparung dhewe ya. Tut kaca mulih ning pringgondani. Wil dota. Nggih, Yang. Lho, ning nggih, Yang. Nderekake <laughs> setejo Bali, ya. Setejo Bali, aku Bali neng kayangan. Ayo wilmuku manut karaku. Iya, iya, iya. iya. ayo wis tau kula derekaken. Nggih, monggo derekaken. Ayo. Monggo Kang Mas Rada kula eh, derekaken. Gejengan jarikku ya. Iya, sampun-sampun sampai. mengkono tinggaling cinarito Raden Setijo Bumondro Kosuro Wangsul wonten krianipun Gadot Koco Wilmuko Wangsul wonten pringgodani Nerodo kalan simaipun Wangsul wonten kayangan ndadosaken goro goro saya dalu ara rasa kang lintang kumedhap iti sunyo tengah wengi lumrang gandaning puswita ah sarining kembang ang Nula gareng Apa truk nek ngundangi mbok sing genep Lho dadak apa Petro ngono Jenengku ki Petro jur kowe mau piye Nolo gareng Apa Petro ngono Lah piye ngono kuwi Aku mau sing dhisik piye Kowe ya kurang ling undang Piye Kang Nolo Gareng, wong tuaku. Oh. Iya toh? Kakang Nolo Gareng. Apa adikku Petro? Nah, kuwi apik, aku lagi seneng. Nah, iya. Piye kahananing omahmu saiki? Do trocoh. Kuwi sing troco apa nih? Lho kendenge kan do pecah e. Kowe jare takon kahanan ngomah. Piye Mbak Yu piye saiki? Oh, Mbak Yu saiki ya isih wedok. Ora jengki. Ora. Iku apa to nek wedo ki mesti terus apa ya njur dadi. Saiki iki ngono, Truk. Lho, kuwi ora seneng aku. Pembangunan-pembangunan kuwi wis maju. Hmm. Dadi kuwi nek takon keadaan omahku kuwi saiki hmm. wis to. Betek maune sing elek wis didandani supaya hmm. apik. Pembangunan kuwi ya wis paling apik jam 5 esuk. Kuwi pembangunan saka ngendi? Saka turu. Oh, dadi wis ora ngudiwani kabeh. Lah iya kalau bagong. Aku coba piye, Gong, nek kowe? Omahku wis ngalih. Biyen nang wetan ngebu. Saiki nang kulon ngebu, sesuk ngalih ngurung-ngurung. Oh, tadi nang tengah ngebu. Eh iya. Oh, wis ngerti omahku rung. Omahmu ngendi? Sing anyar iki. Sing pindah to kowe? Sing gaweke wis sapa? Traono. Lho. <laughs> Angkara omahe iki ngebuk eh. e. Truk omahku sing anyar. Kowe iki manggon nang endi saiki? Ning Jogja. ning ayujo ayujo ah. kowe bakon ning ayujo saiki mulakno kene ra ono ya tebuane ya ape tenan ah. aku nang ayujo coba upama saka kantor pos mulon terus ayo kantor pos mulon hmm kae ono lapangan kidul dalan kidul dalan lapangan ayo kuwi sing gobal-balan <laughs> karo lapangane itu lapangan ono omah gedhe gedhong madhep ngalor oh. Ono kuwi ha <laughs> ah, kuwi ngidul sithik ngidul sithik ono omah joglo ah. ngarepe ono pite kambil gading gong Lah ya kuwi kono kuwi menggo ngulon karane omahe kono ya to oh, menggo ngulon padha crita ah, kuwi ono omah minangkabau Lah, kuwi pancen model anyar kuwi teke wong sumatera putrane omahe bagong minangkabau Terus ana drancili. Ana drancili medhen ah, dranjang. Ah, ah. Kae terus ana kretek ya, Gong. Ayo nang ngisor kono. Ayo meng terakhir kok. Agek dandani saiki insinyur Subagong. Wah, udah oh, di insinyur. Subagong saiki IR, dikeli IR. IR ki idro kok. <laughs> Oh, IR ki padha karo kowe to, Dik. DR ta kowe. IR ki apa? dodol rumbingan. <laughs> Wah, iya, wis iki drotekon ngopo? Ah timbangane kuwi. Ayo, amal-amalan. alam amalan Tegese mimba-mimba. Heeh. Oh, oh. Tagong. <laughs> Saiki awake mbasan ucul klambi ngono jan ketok PNN ya. PNN ngopo? Panune. Lho. <laughs> Wong kuwi aja ngono tetembungan iki tok singkat toh. PNN ki panunen. Ning rak ming STT. Lho, STT ki apa? STT. STT ning GT ngono kok. GT apa? Gatel. Oh iya. Loh, ora ono trone pancen GT dikakak. Dikakak apa? Dikukur. Aniat MJ apa? Mlinya. MJ kok mlinya. <laughs> Ya MJ ki mlin. Dadi omongan nek anggo singkatan ya. Lah ya ora apa-apa saiki dalam alam malaman piye? Aku dadi apa piye? Ketimperamu. Hah? Ketimperamu. Apa? Nambegi nek kandel mbedabul. Apa kepinteranmu? Apa kepinterane Kang Petruk Kang Gareng? Ayo. Oh. Ayo. Karepe iki tukar kawro. Ikoni. Sepiro kepinteranmu lan sepiro pinteraku? Cepet-cepetan berpikir. Ngono. Hmm. Truk eh Kang. Yo piye, Gong? Roti 10 dijupuk 8 isih piro Kang Gareng karo Kang Petruk? Nek eh, iki lho. Buka cilik wis iso. Salah. Salah piye? Isih 10. Wah, oh, bagong iki edan po? Wong ming dicupuk ora dipangan. <laughs> Dadi mung dicupuk ning ora dipangan. Iya, genti, Gong. Iya. Kowe wis tau plem urung? Rung. Lha nek bubar Wes. <laughs> Plem 10 dipangan wong 10 jek pira? Entek. Oh, Entek ya kan lho. blok iki wae. Apa? Isih wae. Apa? Peloke. Peloke dijenang. Kulite? Kulite lemangan darah donceki. Oh, iki karo kere pokoke. wis tau weruh kewan urung kewan apa kewan apa sing gedhe dhewe kong ayo ora ana kabeh ah, kewan gedhe dhewe ayo ana apa kewan sing gedhe dhewe gajah takane ora <laughs> iso sate luwe gedhe apa <laughs> gajah meteng <laughs> wah bagong ki min semono isih kalah pinter karo aku wis gedhene ana gajah meteng tur dikompo ayo Oh, kuwi wae ana sing gedhe nek. Apa? Gajah meteng dikumpo beri-beri. Gedhe banget kandhane. Isih ana meneh. Apa? Gajah meteng dikumpo beri-beri. Heeh. Tintup tawon. Isih ana sing kalah gedhe, Kom. Gajah meteng beri-beri dikumpo dintup tawon jeblok. Ana entek. <laughs> Kowe wis oh. tau weruh? Apa? Kucing sikile 5. Wah, kowe iki aja warna-warna ta. Kucing ki mesti sikile papat. Ana. Apa kuwi? Kucing gondol cakar. Ya. Ana mung kaya ngono kuwi oke. Apa? Nang kono nang ngarepan. Apa? Kucing sikile pitu. Ora ana. Lho, wong gondol cakar telu. Ora ana, Truk. Ana. Apa? Kucing gondol cakar terus tok gondol. Lho. Sing loro cakarmu? Oh, karo cakarmu. Oh iya, weh. Wah, aneh kuwi gampang ono kucing kok sikile batang atos. <laughs> Iki kucing apa? Kucing rombongan. Kok kucing kuwi arep piknik ra ya ono. Kucing sikile telu. Apa? Ayo. Papat. Telu. Ngopo? Kucing menggo. Lho, sing siji. Sijine nggo plang. Oh, digantungke, heeh, ora ketok. Wis tau weruh wong nyeblung sumur? Wis. Apane dike? sikile se ora iso kleru gong nekno ngakune pinter piye apa sikile dikit sikile di petel yo cemplunge dikit plung yo yo awake keri nututi Blung, ngono cangkriman karo wong edan Kang Petruk <laughs> sing bener ki ngene piye nek jupuk apa jupuk timbo nyemplung sumur kuwi mesti bareng Hmm. Wah, loro kabeh. Sikil karo ndas bareng wah bareng. Kuwi iso Reng? Apa? Lho, iso wae kok sing nyangkring aku. Ya piye? Ngono kae wong nyeblong sumur ki yo an. Ngono kae piye? Ais kok ngono kae aku sok weruh. Kuwi <laughs> ngono kae piye? Lah eh, iya dadi kowe ya ming weruh kaya ngono kae to. Kowe wis tau weruh sapi sikile pira? Papat. Pira Kang Pedro? Papat. Salah. Piye? 8. Oh, iki iki angel iki. Ngarep bayangane po? Ngarep pira? ngarepku ya loro ya terus. <laughs> Ah, mburi Loro. <laughs> Kiwa. Loro. Ah, tengen. Loro neh. Wolu. Oh, ini pelajaran matematika, hmm. ngerti ya. Oh, ini nganu iya. cara ah Iya. Iya. Eh. Cuma apa kebo? Oh, sapi. Oh, sapi toh Iya. Sapi mart ngalor. Heeh. Buntute nanti. Nanggone akeh. Lho. Buntut apa? Ah, buntut apa? Kurang nanggone pas ya sapi mau. Sapi mart ngalor, buntute nang kidul, Kang petruk Buntut nang gitu. Dadi nek sapi areng ngulon dadak ngampiri buntut dono gitu. Pokoke njupuk buntute dikek wiran kacake. Lho, sapi madem. Kosek-kosek rungdrong aku. Sapi marep ngalor buntute nanti. Lah nang kidul to? Sapi nang ngulon yo ngampiri buntut nang kidul kono Lah buntute nanti. Ayo nang ngene adate kok sepur. <laughs> Ya biasa. Kowe wis tau weruh. Apa? Saiki ilmiah. ilmiah eh, hmm. maju tenan maju bagong iki maju banget nganti sauntune ilmiah piye wis tau weruh kutho ra ono omahe yo ra ono mesti kutho ki mesti ono ono apa tegal <laughs> wes iki dadi iki ilmu bumi reng ilmiah banget pinter coba ya ra hmm, ayo wis kutho ono kutho kok enak dipangan lho ngendi pacitan Eh, enak ta? Apa nek kowe ana kutha sing tuwa dhewe opo? Mbah Rowo. Ana apa kutha Lik Rowo? <laughs> Saya Mbah Rowo ya Mbah Rowo. Ayo ben kutha sing nangis terus. Apa? Mrebes. Eh, lho pinter tenan ya. Pinter. Lah kok dadi Bagong ilmu bumi wasis tenan. Oleh oleh nang endi? Lho kuwi ajar dadi perno-perno. Kutha sing jemek Ngendi? Majenang. Oh, iya, eh, oh, jenang kira jemek to. Jenang. Kutha sing reget banget. Nah, ngendi? Eh, jember. Lho. Oh iya. Kuwi reget tenan. Oh iya, Jember. Kutha sing ngebak-bak dalan. Apa? Malang. Kutha urung tekan kutane wis ketok. Ono ngendi? Iran Barat. Ngendi? Biak. Biak. Oh, biak. Lah, kuwi urung tekan. Ono kutha sing cilik. Ngendi? Alah, Pati. ati mek nyenil. Ana kutha sing kena diklothok. Aceh. <laughs> Kok rambutan iki kutha njur kok rambutan. Iki tekan ngendi? Ya kutha sing dikongkon ya ana, Gong. Pasuruan. Oh, Pasuruan. Ah, hmm. Kutha sing kecekel. Ngendi? Situ Bondo. Oh. Kuwi kecekel kutha kesel. Ngapa? Mbalik papan. Lho, mana kudane mengkurep kok, Truk? Ya. Kutho sing cedak banget. Ngendi? Nganyuk. Nga, nganjuk. Lho, tulisane piye, Go? nganjuk. Oh, tulisane nganjuk to, Bang. Awe, awe. kraket. Apa? <laughs> Tempel. Wah, oh, ya. Kutho lara weteng. Ngendi? Blabak. <laughs> Kutho ngapalke ana. Ngendi? Maos. <laughs> Heeh. Lho. Kok apa? Bulu yang bisa menulis. Wis bakal dijak deklamasi. ketok gedap. Bulu apa? Bulu rah. Oh, ya bulu sing iso nak nulis. Oh bulu rah ya bener. Bulu sing nesu-nesu. ono? Bulu drek. Apa? Bulu drek. Wah. Nesu to gawene nesu bulu drek iki. bulu mbados bulu Bang. bulu tok go turu apa buluen heeh bangun <laughs> nek bagong nek turu buluen entek lho ayo entek wulune yo oh ganti udu wulu ah, apa sak karung pisang lho pisang yang bertobat apa kapok Wah, ini tepat. Pisang yang menakutkan. Gendruwo. Ah, pisang laki-laki. Apa? Mas. Oh, gedang mas. Oh, pisang mas. Ono gedang mbak ora ono ya. Ora ono. Gedang banyak i. Oh. Gedang kerangan. Konjer gedang. Gedang letek. Gedangkal. Gedang kal. <laughs> Kuwi gedang, gedangkal, dangkal ngono wae kok njur. Wit sing kena dumbi. dang. <laughs> Wit sing iso ngepit. Wedok. Wit kono etan. Kowe nyenil wetan. <laughs> Ayo ora ming tukar kawruh. Wis cukup. Ayo. Sing penting awak dhewe seneng-seneng. Heeh. Gong. Piye? Saiki tetembangan wae. Apa, Kang Kareng? Piye reng nek kuwi? Oh, aku kuwi tembang ya iso. Lho piye apa tembang apa? Upamane dandang kula. Heeh, ah, nek dandang kula aku rung iso. Lho, upamane Asmarandana. Lah nek Asmarandana ah, dandang kula nek aku pancen burung iso tenan ngakoni aku. Asmarandana upamane? Asmarandana kuwi urung apal. Pocong, oh. pocong, pocong. Pocong. Ah, nek pocong iki lagune cendrak lali. <laughs> Eh, apalane Bagong ki pangkur biasane. <laughs> pangkur kuwi kan aku jan tenan wis ora tau. Ora tau. Apa rung iso rungono gak nembang? Iya. Aja wedi. Pra. Lho. Singa sing nemoni. Ira. Hmm, Benti Piye kuwi? tegese singo sing nemoni iki sapa wae sing nemoni aja wedi dihormati kanthi apik wis dong to reng saiki sapa gelem ngukur meja apa mejane katel litegese <laughs> dawane meja iki sepira oh, ambane pira hmm. dawane pira watu empuk pijetane kurang andel iya ta watu empuk pijetane iki piye watu iki mesti atos kok banget truk watu ki atos nek rak pijetane empuk goblok mung pijetos pijetane nek watu ki atos pijetan woh kae rak empuk oh pijetan sing enak dipangan kuwi to hmm. Hmm. ana menir sabruk jur berase sepiro berase padha kowe menir kok sebruk kuwi agak menir diwadahi bro wae wis ngono iki ming tembangan kok jamu pahit yen tetes lagi saya suwe saya ngerti aku. Ah. Nek jamune pahit, nek tetes kuwi legi. Iya, tetes pabrik kuwi ta. Ana ah, banyu bisa sekolah. Gurune sapa? <laughs> Ayo banyu ki njur sing arep mulang sapa? Bisa sekolah ra disaiki tukang ngangsu ra iso sekolah to suwe Oh, kebak dadi ah, diwadahi sekolah. Diwadahi sekolah. Hmm. Iso oh iya sekolah. Mula saka kuwi kayu. Saka kuwi kayu. Saka kuwi kayu ndi? Ya saka kuwi kayu apa ana saka? Saka. Oh, oh, oh Bagong pinter ana jin soko plastik. Heeh. Paribasane pantun. Nek kuwi dong, aku pari iki pantun. Pari iki basane pantun. Wong mati dilumpati kucing urip. Ya ora ketebur Anggone urip kabeh. Ora ana. Nek kucing mati ya ora iso nglumpati. dadi sing nglumpati kucinge to wong mati dilumpati kucing urip oh kucing urip oh, wah sing nglumpati kucinge ana bayi rada gedhe bisa ngantem sepur pecah bayi apa bayi apa bayi iso ngantem sepur pecah Ojo ora ono. Ah, ba iso ngantem sepur pecah. Karo sepure duwe gedhe sepur. Eh, sepur pecah mek dantem bayi ya. Oh, ah, sepur pecah diantem to. Bayi ya. Oh, tembang ki mbok eh. Gajah midak ndrok pecah pora. Pecah. Hah? Pecah. Ora. Ayo ah, pecah to krong kuwi ora. Ya ora, apa ana gajah midak ndrok juk gajah ambyar. Ora kok jerjeblok iki ora. Aku matikan gajah mitak ndrong pecah ora. Dadi gajah mitak ndrong juk gajahe piak ngono kok. Wis ora ono. <laughs> Kowe pitik karo ndrong dhisik endi? Dhisik pitike. Ora iso pitik saka ndrong. Aning ah, ndrong saka apa? Ndrong ya saka pitik. Lho mula dhisik pitike. Ra. Dhisik sapa? bareng. <laughs> Kancur bareng. Wis kondok mokan pokoknya. Iki mau iki mengin mulang upamane kowe mau dadi guru iki sing apik-apik kowe iki guru wis. Aku guru padane. Terus saiki kemajuan guru-guru aku kemajuan ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku guru kowe bagong karo garing murid. Murid. Murid sing rondo nakal. Iso ora apa-apa. Berak hmm. kok. Wis ya. Gurune wedok apa jengki? Wedok. Ala, gurune wedo, padane kowe ya iso bu guru. Iya, monggo, Bu. Halo. Ah, ibu. Sapa iki? Bu. Ngopo? Ibu. Wis ngerti aku ki ibu guru. Ibu. Heeh, Jenengmu sapa? Amir, Bu. Oh, jenenge Amir. Kowe sapa? Kula, Bu. Kula ambiah Bu. Iki Amir ambiah to, calon iki? Taman kanak-kanak medayin Eh, Amir karo Bu guru namine aku apa Marmoyo rak yo ramno. <laughs> Bu guru, aku Bu guru. Bu guru ayu. Ora kena apa kanak-kanakku karo gurune nginceng. Saman kanak-kanak dereng ngerti aturan dikandani, Bu. Oh, ya. Iya, Bu. Piye? Bu, ngopo? Bu. Ngopo? Ngomek ngetes kuping sampean kok. Ya Bu. Eh, mungsu murid dugal ora apa Ibu. meneh? Ibu. Ah, Aku arep takon karo kowe kabeh. Piye? Takon karo kowe kabeh. Oh, malah bab pelajaran. Pelajaran. Ibu. Aku bu guru. Iya. Hmm. Amir. Iya, murid baru. Oh. kowe murid baru baru apa baru klinting <laughs> oh, lho kok baru klinting kok goblok tekse murid baru ki murid anyar kok baru apa baru klinting nggih bu tak takoni ya Iyi. tangi turu terus man mancing bu <laughs> mandi kowe iki goblok mir mandi tangi turu terus man mandi nah lho Ambias sing bener ora ta sakwise mandi. untune kudu diga digodhog bu salah bu nang mempur kok iki digodhog iki diga digosok bu nah sing bener digosok gosok bu digosok nganggo o ali bu aku ya goblok ngono kok odol goblok kuwi odol biar bu putol bu ben putih putih bu ben putih Lan kowe kabeh aja lali ya. Iya Bu. Nek mlebu sekolah aja lali kudu nggawa bu. Bu guru. Bu gawa buku. Goblok apa? Gawa buku. Lan aja lali gawa pen. Pentil, Bu. Pensil. Pensil go ngompo kowe, Bu. Pensil. Karo se setopan. Setip. Goblok mer kowe. Dinggo nyetip ben ber getel loh bersih wis aku Amir harus menyanyi ya coba menyanyi coba menyanyi kok ngopo sing apik lho Amir badhe nyanyi Bu oh, wis ya ya iya. tangan Amir dua bener kuwi mata Amir dua bener nah, nah, bener telinga Amir dua bener kabeh kowe hidung Amir dua salah belum rampung bu piye, dua lubangnya jadi bolongannya loro ya. siap mm saya mau nyanyi ya bu ya coba piye. sekian loh kita merwayu nyanyi kok mejen nyanyi kok dibatin batin batin mm -hmm. coba piye lu kang apa? Petro kang bagong mm kang Gareng kakang kabeh Ayo, diterusake. Suwan nangani Bendoro. Raden Janaka. Kersane Bendoro Janaka. Iki rak dinteni awake dhewe. Oh, ayo. ayo. ayo.